Agnes Tigel estis cheja pianisto kaj Componistino kiu naskiĝis kaj logis inter la común humo de Bruno, urbo de Moravio, tempe parto de la austra hungara Imperio. Agnes crescis en ĉi medio, parolante flue la anglan, la germanan kaj la Si venis de intelecta et burgia familio, cun anglai radicoi flanque de sia patro, cae cejai radicoi flanque de sia patrino. Si studis pianon ce Wilhelm Kunst en Bruno, cae si havis ian unuan piano presenton en la agio de nau, kiel mir infano. Posti Agnes ricevis piano lektionoin ce Josef Dag cae Adalbert Paha en Vieno. Precomponado si studis ce la Bruno dirigentoi Thomas cae Otto Kitzler. Agnes devis forlasis sian activan carieron ciel pianisto pro san problemoi. Si havis severan coran misfunction quio conducis al sia frua morto ie sia tridexes iaragio. Char por si estis fermitae la pordoi el pian interpretistino, si dedicis sian mal longan vivon al componado. En tiu ci campo Agnes Tirel estis tre productiva si componis multon en plei diversae genroi. Tridec nau vercoin por sorlu da piano, quinde quin boce in componajoin, canzonoi cae horusan musicon, cae archan quarteton. Sed ancau, si poste dedicis plida atento al orchestra lavoro. Si vercis mazurcon, oratorion, sinfonion cae operon. Agnes Tyrell estis ne nur componistino cae pianisto, si ancau havis literatura in inclinoin. En sia vieno estas conservitai plurai el siai poemoi cae racontoi en la germana. Si componis la operon en du actoi nomita Bertrand de Born, quiu temas pri tiu occitana trovadoro de la dec dua iarcento. La libretto estis scrivita fare de Franz Keim, adaptita laula sam nomai baladoi de Ludwig Uland. La uverturo en do minora de la oratorio La Regio en Israelo estis verkita en 1880 sed ricevis mond premieron nur en du mildec hoc fare de la orchestro La Giusta Animo, orchestro dirigentita de Jessica Orsley, ce la festivalo de musico componita de virinoi, ce la Franza Pregeio de Verno, cae registrita fare di la Svisa Radio. Gi estas la nura conata registrado de la Orquesta Musico de Tyrell. En de 2023 tiu chi uverturo en do minora de Agnes Tyrell estis incluida en la programa de la concerto de la Bath Festival Orchestra en Cadogan Hall, cune al componaje de Dvorak kai Beethoven. Relate a la uverturo de Agnes Tyrell, la Cadogan Hall Red Pagio aldonas, cun siai bon gustai romanticai harmonioi cae riciai texturoi, gi povas prave preni sian locon apud aina uverturo de Beethoven, Mendelssohn o Brahms. Malgrau la granda catalogo de vercoi de Agnes Thiel, en prescau ciu categorio de la classica musico, cae quancam sia musico principe siae corus vercoi estis presentitai dum sia vivo d'auro, nur quelcae pian componajoi cae unu canzono estis publicigitei. Post intensa exameno de la vercoi en 2021, la pianisto cae music redactisto Kira Stekevi faris alirebla por la unua foio selecton de rimarkindai pian vergoi de Agnes Tirel, publicigita fare de la musical doneio Ries and Ella. Quancam la musico de tio el reflectis la esteticon cae stilon de sia tempo, cae quancam si estis influita per la musico de Litz cae Bruckner, si povis prilavori ciu in tiun influon en tre individuan sintezon.